اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاك وخير اعمالنا خواتمها وخير عمرنا اخره نسالك يا الهنا في العاجل عافيه كامله جامعه وفي الاخره توجها تاما انك لطيف كريم اللهم انا نتيقن ان لا نهلك وانت معنا ولا نضيع وانت ربنا واحرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام يا ذا الجلال والاكرام Ey yücelerden yüce Allah'ımız! Günlerimizin en hayırlısını sana vasıl olduğumuz günlerimiz, amellerimizin en hayırlısını son amellerimiz ve ömrümüzün en hayırlı zamanını da hayatımızın son anları eyle. Ya Rabbena! Senden şu dünya hayatında bizi her tarafımızdan kuşatan, bir afiyeti tamme ve ahirette de senin teveccühü tamını istiyoruz. İstiyoruz çünkü sen lütuf, ihsan ve kerem sahibi bir latifü kerimsin. Allah'ım senin kapı kulların olan bizler katiyen inanıyor ve ümid ediyoruz ki sen bizimle oldukça bizler helake maruz kalmayacak. Rabbimiz sen isen ki öyle olduğunda şüphe yok, kulların olan bizler kaybeden olmayacağız. Amin.